Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka la nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Draga braćo muslimani, požurimo ka oprostu našega gospodara i džennetu koji je prostran poput nebesa i zemlje, u kojem ima ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo, niti je ikada ljudski razum o tome razmišljao. Uzvišeni Allah kaže u svojoj plementoj knjizi مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها Ovakav džennet obećan je onima koji se budu Allaha bojali, vrtovi s rijekama, s plodovima kojih uvijek ima i trajnom hladovinom. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Metalu l-đenneti leti vojdel primjer dženneta koji je obećan onima koji se budu Allaha bojali, jeste Fiha anharu min ma'in gajri asin, u njemu su rijeke od vode neustajale. Wa anharu min lebeni lam je tagajer ta'muh, i rijeke od mlijeka nepromijenjena ukusa, wa anharum min khamri ladzati lisharibin i rijeke od vina prijatna onima koji piju وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى i rijeke od meda procijeđenog وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ i njima pripada svakovrsno voće i njima pripada oprost njihova gospodara. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ A one koji vjeruju i dobra djela čine, obraduju džennetskim bašćama kroz koje rijeke teku, svaki put kada im se iz njih da kakav plod, oni će reći ovo smo i prije jeli, a bit će im davani samo njima slični plodovi. U njima će imati čiste žene i u njima će vječno boraviti. Allah subhanahu wa ta'ala također opisujući uživanja u džennetu, uživanja vjernika, kaže Allah subhanahu wa ta'ala yuhallawna fiha min asavira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir u njima će se narukvicama od zlata i bisera kititi, a odjeća će im svilena biti alijahum thijabu sundusin hudrum wa istebraq wa hullu أساور min فضة Na njima će biti od tijela, od tanke zelene svile i od teške svile nakićeni narukvicama od srebra. Muttakiina ala rafrafin hudrin wa abqariin hisan. Oni će biti naslonjeni na uzglavlja zelena, prekrivena čilimima, čarobnim i prekrasnim. Muttakiina fiha ala al araik La jaravne fiha šemsen vala zemherira, bit će naslonjeni na divanima, u njemu džennetu ni mraz ni žegu neće osjetiti. I mnogi drugi kuranski ajeti koji govore o uživanjima u džennetu. Što se tiče hadisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, koji govore o opisu dženneta i njegovim uživanjima, brojni su. Ebu Hureyre radijallahu an prenosi, rekli smo, Allaho poslaniće, pričaj nam o džennetu i njegovim građevinama. Pa je poslanik alihi salatu veselam rekao, kod džennetskih građevina, odaja, zgrada, jedna cigla je od zlata, a druga od srebra. Malter je od mirisnog mošusa, šljunak je od bisera i drago kamenja, a pod je od šafrana, ko uđe u njega, vječno će uživati i nikada nikakve tegobe neće osjetiti, živjeće vječno i nikada neće umrijeti. Njegova odjeća nikada se neće pohabati, niti će njegova mladost ikada proći. Utbe ibn Gazvana radijallahu an prenosi da je poslanik alihi salatu wasalam jedne prilike održao hutbu pa se zahvalio Allahu subhanahu wa ta'ala spomenuo ga kako samo njemu dolikuje, a zatim je rekao doista Dunjaluk se sprema za odlazak i od njega nije preostalo osim onoliko koliko preostane u posudi vode koju žedni treba da ispije, a i vi doista idete prema kući vječnosti pa krenite prema njoj sa što većim dobrom. Nama je spomenuto da je udaljenost između džennetskih kapija 40 godina hoda, a doći će dan kada će na njima biti velika gužva. Sehl ibn Sad radijallahu an prenosi da je Allahov poslanik alihi salatu oslam rekao u džennetu ima osam kapija, jedna od njih zove se Rajjan i na nju će ući samo postači. Ebu Horeira radijallahu an prenosi da je Allahov poslanik alihi salatu oslam rekao doista u džennetu postoji stotinu stepena, stupnjeva. Allah ih je pripremio za borce na svome putu. Između svaka dva stupnja je razdaljina koliko je između nebesa i zemlje. Zato kada molite Allaha, molite ga za Firdaus, jer je on doista središnji i najvisočiji dio dženneta. Iz njega izviru džennetske rijeke, a iznad njega je arš milostivog. Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu an prenosi da je Allaho poslanika alihi salatu salam rekao Doista, doista, Stanovnici dženneta će gledati vlasnike soba iznad sebe, kao što gledaju u velike blistave zvijezde koje se gube na horizontu istočno ili zapadno zbog razlike među njihovim stepenima. Pa su prisutni upitali Allahov poslaniče, da li su to stupnjevi vjerovjesnika koje neće niko drugi moći postići? Allahov poslanik alaihi salatu wasalam je odgovorio, naprotiv, tako mi onoga u čioj ruci moja duša, To su ljudi koji su vjerovali u Allaha i smatrali poslanike istinitim. Ebu Malik el-Ešari radijallahu an prenosi da je vjerovjesnik alihi salatu veselam rekao doista u džennetu postoje odaje čija se spoljašnjost vidi iz unutrašnjosti, a unutrašnjost se vidi iz polja. Allah ih je pripremio za onoga koji hrani potrebne, ustrajava u postu i noću klanja dok drugi ljudi spavaju. Ebu Musa al-Ash'ari radijallahu ta'alan prenosi da je Allahu poslanika alaihi salatu wasalam rekao Doista će vjernik u džennetu imati šator od jednog izdubljenog bisera, čija je dužina 60 milja. U njemu će vjernik imati žene koje će obilaziti, a da jedna drugu neće vidjeti. Ebu Hureyre radijallahu radi Allahu an prenosi da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao prva skupina koja će ući u džennet sijaće poput mjeseca u noći uštapa, a oni koji nakon njih uđu sijaće poput najsjajnije zvijezde na nebu, neće obavljati ni malu ni veliku nuždu, neće sliniti niti pljucati, njihovi češljevi su od zlata, a njihov znoje mošus. Mošus. Miris im je uljve, jedna vrsta mirisnog drveta, a žene su im hurije. Izgled im je jednak, poput njihovog oca Adema, visine 60 podlaktica. U drugom rivajetu citatu stoji, među njima neće biti nesloge, a njihova se srca neće međusobno mrziti, bit će poput srca jednog čovjeka, a Allaha će jutrom i večeri slaviti. Džabir radijallahu anhu prenosi da je Allaho poslanika alihi salatu wasalam rekao Doista će stanovnici dženneta jesti i piti u džennetu, a neće pljucati, obavljati nuždu, niti sliniti. Upitali su, a šta će biti sa hranom koju pojedu? Poslanik alihi salatu wasalam odgovorio je da i znoj poput mirisa mošusa, a tespih i tahmid će izgovarati kao što udišu i izdišu zrak. Zaid ibn Erkam radijallahu an prenosi da je vjerovjesnik alihi salatu wasalam rekao Tako mi onoga u čioj ruci moja duša, doista će jednom od stanovnika dženneta biti data snaga stotinu ljudi u jelu, piću i snošaju. Njihova fiziološka potreba bit će u vidu znoja koji će izlaziti iz njihove kože, a mirisa će poput mošusa, i time će se njihovi stomaci smanjiti. Enes radijallahu an prenosi da je Allaho poslanika alihi salatu wasalam rekao doista mjesto koliko zauzima jedan luk nekoga od vas ili njegov bić u džennetu ili samo mjesto stopala u džennetu bolje je od dunjaluka i svega na njemu. Kada bi jedna od džennetskih žena samo pogledala na zemlju osvijetlila bi prostor između dženneta i zemlje i ispunila ga mirisom. Doista je njen pokrivač na glavi bolji od dunjaluka i svega na njemu. Također, Enes ibn Malik radijallahu han prenosi da je vjerovjesnik alihi salatu islam rekao doista u džennetu ima pijaca na koju će stanovnici dženneta dolaziti svakog petka. Doći će im povjetarac sa sjevera, i puhnuti u njihova lica i njihovu odjeću, nakon čega će se njihova ljepota povećati. Vratit će se svojim porodicama koje će im reći, tako nam Allaha, nakon rastanka s vama, vaša ljepota se povećala, a i oni će uzvratiti njima i s tim riječima, tako nam Allaha i vaša se ljepota povećala nakon rastanka s nama. Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu ta'alan prenosi da je vjerovjesnik alaihi salatu wasalam rekao Kada stanovnici dženneta uđu u džennet, glasnik će povikati Bit ćete zdravi i nikada se nećete razboljeti. Živjet ćete i nikada nećete umrijeti. Bićete mladi i nikada nećete ostarijeti. Uživat ćete i nikada se nećete namučiti. To potvrđuju i Allahove riječi وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ i njima će se doviknuti taj džennet ste u nasljedstvo dobili za ono što ste činili. Kod Buhari i kod muslima bilježi se od Ebu Hurere radijallahu an, da je Allaho poslanika alihi salatu wasalam rekao, uzvišeni Allah je rekao svojim dobrim robovima, pripremio sam ono što oko nije vidjelo, niti uho čulo, niti je palo na um čovjeku, čitajte ako hoćete فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون I niko ne zna kakve ih kao nagrada za ono što su činili skrivene radosti čekaju. Suhejb radijallahu an prenosi da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao kada stanovnici dženneta uđu u džennet, a stanovnici vatre u vatru, povikaće glasnik, o stanovnici dženneta, Allah vam je nešto obećao i on želi da vam to ispuni. Reći će, kako je to obećanje? Zar nije učinio da nam prevagnu naša dobra dijela na vagi? Zar nam lica nije osvijetlio? Zar nas u džennet nije uveo i od vatre nas sačuvao? Tada će Allah subhanahu wa ta'ala podići zastor pa će gledati u lice uzvišenog Allaha i ništa im draže neće biti dato od gledanja u njega. Ebu Said al-Hudri radijallahu an prenosi od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam da će uzvišeni Allah reći stanovnicima dženneta ja vam dajem svoje zadovoljstvo i nikada se neću rasrditi na vas. Allahu, gospodaru naš, podari nam vječni boravak u svojim džennetima, podari nam svoje zadovoljstvo, počasti nas gledanjem u tvoje plemenito lice, žudnju za susretom s tobom bez ikakve štete, ikakve manjkavosti i ikakve smutnje. Sva hvala pripada tebi, gospodaru naš, neka je tvoj salavat i salam i bereket na Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wasallam, njegovu časnu porodicu i sve ashabe.